من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na fadilati shaykh sa'id bin ali bin wahab al rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai da fassara daidai da aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala hali da ake ciki a ƙasar mu <coughs> na kunci <coughs> da ya shafi abin da za a ci ko abin da za a sha ko wajen zama ko abin da ya kama da haka muna roƙon Allah da mafi girman sunayensa na alhayyu alkayyum da ya sauwaka mana waɗanda suke da amana a hannunsu na mulki Allah ya ba su ikon tausaya waɗanda suke karkashinsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wuraren da ake fama da challenges kalubale na rashin tsaro musamman jihohinmu na arewa maso yamma da arewa maso gabar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amintar da mu yau muna wata na jimada ula hijira shekara ta 1446 insha Allah nawa ga wata 22 <coughs> ko Mai bi ruwa ne zai shago eh, muna 22 insha Allah ta'ala ga wata gabanin fara karatu ina aiki da dama don mika ta'aziyya na ɗaya daga cikin iyayenmu kuma jagororin addini a ƙasar nan limamin central masjid na mina da allah ya dauki rayuwarsa kamar sati ɗaya da ya gabata <coughs> shi ne a sheikh imam isa fari muna roƙon allah ta'ala ya gafarta masa muna aiki da wannan dama don mika ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'yan uwansa da almajiransa da mamunsa da kuma jihar Naija gaba daya da Allah ya gafarta masa ya ji Allah ta'ala ya sa abin da ya tara a can fi abin da ya bari a nan muna karanta ta'aziyya da inda lillahi ma akhadha wa lahu ma abuka wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma azama Allah ajrana wa ahsana azana wa ghafara limayyitina amin sai abin minti da insha Allah ko <coughs> ustaz zaka sha kai ma yace wa in ya saura na'am <laughs> sha Allah zai saura a yi rabi ma na sha rabin naka ne to insha Allah na biyu mai iya yiwa sati mai zuwa na samu dawowa daga wata tafiya mai iya yiwa kuma ban dawo ba amma dai ina rinja yadda na yi kokari ya tabbatar da lahadi mai zuwa insha Allah ta'ala ina nan <coughs> shi ne fata na akwai gayyata da na samu daga presidency na ƙasar turkiya suna da wani global halal summit da aka gayyace ni don na yi musharaka a ciki to insha Allah ta'ala zan amsa gayyata da su amma ina so na takaita kwanakin da zan yi ana kammalawa insha Allah ta'ala na jiyo Allah shi mana jagoranci za mu tashi a darasi na nawa yau darasi na 38 in ka gane za tashi bismillah kawai الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار النار الدعاء بين الركن والحجر الأسود والحجر الأسود ربنا tabbas a littafinmu na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna da fadilatu shaykh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayh zamu tashi akan babi na 117 shine addu'a bainar rukunil yamani wal hajar al-aswad addu'a da mai aikin haji yake yi ko mai umura ko kuma mai yin dawafi Idan tsakanin arrukunul yamani da kuma alhajarul aswad idan ga wanda Allah ta'ala ya sa ya kula ko kuma ya samu ibada na yin hajji ko umura zai fahimci da cewa ka'aba na da kaman kusurwoyi guda nawa guda hudu kuma idan ana yin dawafi ana sanya ɗakin ka'aba ta ɓangaren hannun hagu ne sai a rika zaga ta haka kenan anti-clockwise direction kamar yadda ake fada a physics ko so anti-clockwise direction ake zagawa to idan mutum ya zo zai fara dawafi ana fara dawafi a jikin alhajarul aswad ne wannan bakin dutse mai daraja wanda asalinsa daga aljanna yake idan mutum ya zo setinsa ana iya taba shi idan mutum ya samu iko in ba a samu iko ba a ce mutum sai ya yi ture-ture ba ko a hajji ne ko a nafila ne in ga umura ne ko a umura akwai tawaful umura in a hajji ne akwai tawaful kudum ko kuma tawaful umura akwai tawaful ifada sannan kuma akwai tawaful wada akwai kuma dawafi da ake na nafila tsakani idan an samu dama mafhum tayyib so idan mutum yazo yana yi daga hajarul aswad na farko inda ya fara zai samu kusurwa ta biyu kusurwa ta uku idan ya da kan kusurwa ta hudu gabanin ya da ta farko inda ya fara to wannan shi ne tsakanin inda ake samun alhajarun yamani da kuma alhajarun aswad ko kuma arrukunul yamani da alhajarun aswad tsakanin arrukun al'yamani, da kuma alhajarun aswad to wannan tsakani din idan mutum yana umura, ko yana aikin haji ko yana da wafin nafila ana so tsakanin wannan kusurwa guda na ƙarshen ya rika cewa rabbana atina <coughs> fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan hadisi riwaya ne na Abdullahi ibn Sa'id iya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alai a hadisi na 1892 cewa ana so mutum ya yawaita faɗa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar ba zai daina ba daga rukunin yamani har sai ya zo al al aswad daga nan ko sai ci gaba da dawafi yayi zagaye dai sai ci gaba da na biyu zuwa na uku zuwa na hudu zuwa na biyar ko abin da ya kama da haka mafhum tayyib to wanda yana da muhimmanci rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ma'anarta rabbana ya mahalicin atina ka ba atina ai atina ka ba mu ne in muka duba rabbana ya zo da nasaba kuma mudafun ne wa mudafun ilayhi asali allahumma ya rabbana ne so akwai harafin nida da aka goge ya wanda dalilin yaɗin din ne sai zama rabba ya zama mansubi kuma mudafun na ya zama muzafin ilaiki su asali allahumma ya rabbana ya allah mahalicinmu ko kuma ya rabbana ya mahalicinmu kamana me atina a atina kenan ka bamu fi duniya a duniya hasana mai kyau wannan akwai ikhtilafu tanawu a wurin malaman tafsiri daga cikin magabata sun fasara ka bamu mai kyau a duniya shine ka bamu lafiya da arziki na halal wasu sun fasara al'afu wal afiya shine kamar afuwa in mun yi kuskure sannan kuma ka bamu lafiya wasu sun fasara alhasana kuma da mar'atun saliha mace ta kwarai saboda ita ma babban rabo ne idan Allah hada ka da baiwar Allah ko iyalanka bayan Allah ne to rabo ne mai girma in yi hada ka da 'yan duniya kuma ko 'yar duniya to ka shiga uku Allah ya kare mu daga shiga uku shi yasa nasarar mutum da dama tana da alaka da irin iyalan da ya aura iyalinsa ko iyalansa shi yasa kullum ake so mu nemi na kwarai yana da matukar muhimmanci zama iyalai an samu wanda suke na kwarai masu tarbiyyar addini da sanin ya kamata ba wai 'yan duniya ba wanda tun a duniya abinda suka iya shine rawa a tiktok to wannan kuskure ne ya zama a duba gida mai nagarta a duba mace mai ladabi mai son addini mai sanyin hali mai girmama na gaba mai kunya mai mutunci mai son jama'a wani zai ce wanda ta iya girki go <laughs> wannan sakandiri ne iya girki ribar kafa dai amma waɗannan abubuwan da na faɗa su suka fi muhimmanci kuma duk wanda Allah masa baiwa da mace takwa dai zai tabbatar da abin da nake faɗan nan eh zai tabbatar da haka so don haka ala ayi halin dai Allah ka babu a duniya mai kyau duk wani abu da yake mai amfani a duniya ya shiga ciki wafil akhirati lahira ka bamu hasana abin da yake mai kyau shi tace aljanna wakina azaban nar lahira kuma ka kare mu daga shada'id jahannam shine tsanani kala-kala da wutar jahannama wannan yake bayyana mana bawan Allah na kwarai ba wai kawai a duniya ne ake so a yi nasara ba a'a ana so a yi nasara ne a duniya da a lahira sannan kuma a wurin musulmi na kwarai lahira ta fi muhimmanci akan duniya ana iya haƙura da duniya don a samu lahira amma ba a haƙura da lahira don a samu duniya duk wanda ya garaje ya haƙura da lahira don duniya to a mafiya yawan lokaci Allah zai sa ya asarar duniyar ya asarar lahira in ku an ba shi duniyar sai Allah ya kwashe albarka a duniya saboda duniya ba ta kai 0.1% na lahira ba ita ba a yadda a haƙura da lahira a kowane hali ba a haƙura da ita a duniya ana haƙura da komai don lahira amma in za a yi nasara a duniya a yi nasara a lahira to wannan shi aka fi so in sai an haƙura da wani abu to a haƙura da komai na duniya don a yi nasara a lahira mafu tsayin wannan ke bayyana mana muhimmancin damuwa da lahira da duniya kuma ba daidai bane dan an ce lahira sai mutum ya ce shi ba zai nemi abinci ba ba zai koyi sana'a ba ba zai karatun zamani ba shi ya zama ustaz 24/7 yana masallaci kaman kullun itikafi yake kuma addini bai karantar da haka ba har annabawan da Allah ya turo sun yi sana'a a cikin annabawan Allah akwai wanda suke kafintoti akwai wanda suke makera akwai wanda suke masu dinki duka annabawa ma suna sana'a so da aka ala'ayi halin ba ka cewa wai kai mai addini ne abinda kawai ka iya shine ne ta'alim ko wa'azi a'a shi mai addini dole kuma sai ya tashi ya nemi duniya don ya yi mai don ya rufa wa kansa asiri da mutuncin kansa yana da matukar muhimmanci ko kana ustaz ko malam ko allajiwa da ko kaza duniya da lahira ake so amma priority ko aulawiyya ita ce lahira din duniyar kuma kamar ribar kafa ce mafu fayyar <coughs> wannan shi sa addu'a nan na da muhimmanci ba sai aikin hajji ba a duk lokacin da mutum yake addu'a yin du'a ƙur'ani na da muhimmanci akwai addu'o'i da dama a cikin ƙur'ani muhimmai wanda da damar sun fara ko da rabbana wasu a ƙarshen su rabbana wasu a tsakiyar su rabbana rabbana sau nawa ya zo a ƙur'ani ko da nasaba ko da rufu'a ko da jari rabbana wa zai iya ban amsa akalla rabbana ko ya zo da nasaba akan bawon ɗan ko rufu'a ko kisra akwai guda 104 a ƙur'ani akwai guda 104 kuma mafiya yawa duka suna da alaka da addu'a ne shi yasa da ƙin rububiya na da tasiri addu'a saboda rabbu yana nuna cewa Allah ta'ala mahalicci da shi ya halicce mu so rafi da amincewan Allah ya halicce ka iya da tasiri wajen karban addu'a yana ga addu'a da dama a Qur'ani ko a suna na farawa da rabbana wacce ce rabbana da farko a Qur'ani da za a iya tunawa wacce ce da farko na na ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة زي da wannan aya ta 200 a bakara ko no akwai wata kafin ita oke wa idh yarfau ibrahimu alqawaida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu wannan ita ce ta farko bakara aya ta 127 to ita ce rabbana ta farko lokacin da ibrahim da ɗansa ismail ke gina ka'aba gina ka'aba suke amma suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimayn laka lakawa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa mana suka wa tub alaina innaka Wace ce ta ƙarshe? ta ƙarshe. rabbana ko rabbina ko rabbuna inna na khafu min rabbina yawman abusan kamtarira wanda sura kenan insan aya nawa aya goma ko haka ne ta goma Allah ya maka albarka bayan ita an tuna wata a kasa a to Allah albarka wannan addu'a ce ta ƙur'ani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bakara aya ta 201 wacce a ramada zai kawo muka ce bai ce ta farko bai ce ta bayan wannan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq sai ce fa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga aya ta 200 Allah ya ce daga cikin mutane akwai mai cewa kawai ya Allah ka bamu a duniya ka bamu a duniya sai ya ce a lahira bai da rabo shi yasa babu lalacewa a duniya kamar mutum idan ya makance ko a neman kuɗi ko a neman mulki ko a neman wata ni'ima mutum ya manta da Allah ya zama in yana yi bai tuna akwai Allah wallahi ladin ba bala'i da ya kai wannan shi yasa ko me ake nema a duniya tuna Allah shi yasa addu'ar bayan Allah na kwarai shine fa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar daga cikin sahabbai radiyallahu anhum akwai wanda suka tsaya addu'a idan suka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban sai su komai a duniya da lahira sun roka saboda babu wata bukata duniya da lahira da bata shiga wannan wurin ba dan da kace atina fid dunya hasana duk wata ni'imar duniya mai amfani tana cike duk wata ni'imar lahira mai amfani tana me tana cike mafu tsaye Allah ta'ala shi samu wani lafiya mu rike wannan addu'a duk lokacin da muke addu'a ko bayan karatun ƙur'ani ko lokacin saukar ruwan sama ko abin da ya kama da haka addu'ar nan ta tattaro dukkan alkhairan duniya da lahira kuma addu'a ce ta ƙur'ani mafu tsaye na sai babi na 118 bismillah du'a al-wuqufi ala safa wal marwa lamma da nabi sallallahu alaihi wa sallam من الصفا صفا إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ tema 18 du'a du'a'ul wuqufi ala safa wal marwa addu'a da ake yi lokacin da aka tsaya akan safa da marwa wato lokacin da ake yin sa'ayi sa'ayi shine kai kawo da ake tsakanin dutsen safa da marwa ana farawa daga safa in an je marwa an yi daya in an dawo safa an yi biyu in an je marwa an yi uku in an je dawo safa an yi na hudu in an koma marwa an yi biyar in an dawo safa an yi na shida in an zo marwa an yi na bakwai shi zuwa ɗaya ne komawa biyu so za a fara akan safa sai kuma a kammala akan marwa kuma shi a ka'ida ana ɗawafin nafila amma ba a sa'ayin nafila akwai shekarar da wani mutumin ƙauye iri na ya ji aikin haji muka gamu da shi a harami da wani amini na marigayi barista Lami ismail allah ya ji kansa to ya san shi shi barista sai ya tambaye shi ya ce masa mai ka fito ne ya ce na shiga na yi ca'ayin nafila ne <coughs> ya ce ca'ayin nafila ya ce eh, ca'ayin nafila kada dai kuma kanuru su yi tsokanin an <laughs> sai ya ce masa ai ba a yi ya ce shi yana yi tun da ya zo aikin hajji kullum yakan yi sa'ayin bakwai sau bakwai bakwai sau bakwai kai ka san mutumin birni aibi zai wannan ba <laughs> kai ka san da ake jin jiki a sa'ayi to amma shi bakwai yake yi sau bakwai to mutumin da ke iya cin kilomita 80 a jeji yana kiwon dabbobi a awa 24 ko 48 ai ka san wannan ba wani aiki bane a wurinsa yana wurin da akwai AC da ruwan sanyi da komai ruwan zanzan to ai shi a wurinsa wannan ai ai zanzan ne ba wani abu na wahala a ciki <laughs> ba a yin sa'ayi na nafila a magana in inganci amma ana tawafin nafila shi sa'ayi ana iya yin sa na umra ana iya yin sa na aikin hajji idan aikin hajji mutum yana yin tamattu'i ne yana da sa'ayi guda nawa guda biyu zai yi na zuwansa na farko da ya na umura zai kuma yi sa'ayi a ainihin ranar goma ga wata idan kuma mutum yana kirani ne sa'ayi nawa ne a kansa na kwaya ɗaya ne mai kiranin ya yi guda ɗaya ya isa saboda ya ba mu hajji da umura mafu mai umura kaɗai shi ma sa'ayi ɗaya ne a kansa ya guda baka ya kammala don haka wannan addu'a da ake a kan dutsen safa in an je kuma kan dutsen marwa sai a maimaita a magana mafi inganci ana yi a kan dutsen safa tayin ɗin farawa da kuma kan dutsen marwa in an isa a yi na farko a nan ake addu'a mafhum tayyib hadisin hadisi ne na jabir bin abdullah radiyallahu an iya cikin sayi muslim hadisi na 1218 duk yadda muka ga tsawon zannan an yi tafsirinsa an gajarta shi ne shi yasa kusan yana da wahala ka samu hadisin da ya kawo siffar hajji na fiyayyen halitta sallallahu alaihi kamar da Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ya kawo shi yasa an ka duba Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah cikin sifatu hajjatin nabi kama rawaha Jabir bin Abdullah kusan wannan ya dauka kashin bayan maganar aikin hajjin yi ta shigo da nasosi da yawa karkashi amma hadisi ne da ake cewa shakundum a babin aikin hajji yana muslim hadisi na 1218 mafhum tayyib lamma dana alaihi salatu wassalam min as-safa lokacin da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya kammala dawafi sai ya tafi wajen safa da ya kama hanya sai qara'a ya karanta inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa inna shakirun aliyin sai karanta wannan aya daban daga ka kammala dawafi in ka tafi wajen safa ko sa'ayi kana kama hanya sai ka karanta inna safa wal marwata lalle safa da marwa min la. iya daga cikin manya-manyan ginshikan Allah aikin hajji faman hajjal baita wanda ya aikin hajji a wi'ita mara ko yayi umura fala a alaihi ayyata wa huwa babu laifi yayi dawafi yayi ainihin tsawafi ya kai kawo tsakaninsu sa'ayin ne zo da ma'anan tsawaf a wurin ayyar tsawafa biki ba kuma aka ce babu laifi ai ba wai da iya da laifi ne aka kore laifi ba ana kore abin da yan jahiliya ke fada su a lokacin jahiliya yin sa'ayi din laifi ne to a nan duk da dai cewa shi rukuni ne ma aikin hajji amma sai Allah ya ce babu laifi a yi don don a fata abin da ake na jahiliya mafu don haka fala junaha alaihi ayyata wa bima faman tazawwa khairan fa inna allaha shakirun alim wanda yayi wannan sa'ayi din insha Allah ta'ala Allah bai godiya ne mai ilimi ne akan dukkan ayyukan mu wannan aya ce a cikin suratul baqara aya ta nawa 150 da da da takwas ba da bakwai ba zai zama da takwas Allah ya maka albarka na'am don haka sai a karanta ta wannan ga wanda ya saba aikin haji zai ga abin kamar practically ake wanda bai taba yin haji ko umura ba zai ga abin bako ne to ya Allah duk wanda bai taba yi ba muna roƙon Allah da mafi girman sunayen na alhayyu alqayyum ya zal jalali wal ikram ya Allah duk wanda bai taba yin wannan ibada ba Allah ka sauke masa hanyar halal ya samu ikon zuwa yayi muna roƙon Allah ta'ala ya sauke masa hanyar halal ya samu ikon zuwa ya gabatar da wannan ibada mai daraja insha Allah ta'ala Allah shi samu wanye lafiya na'am don haka sai ce abu da obi ma bada Allah bihi ina farawa da abun da Allah ta'ala ya fara da shi shi fiyayyen halitta kenan ko sallallahu alaihi wasallam fa bada abi safa sai fara hawa kan dutsen safa gabanin marwa don Allah a qur'ani ya ce inna safa wal marwata da safayin fara so kai ma an zo ka zo yi ana so ka fara da wanda Allah ya fara kiran sunansa faraki alai sai hau kan dutsen mafiya yawa yanzu an gyara wurin an kyauta shi ba dole ka ga dutsen a fili sosai ba amma an ka zo dai kan wurin za ka ga jama'a sun tsaya ana addu'a da ya hau sai tsaya fara hatta ra'al baita har san da ya ga dakin ka'aba fastaqbala al-qibla sai fiye ya kalita ya fuskanci al sai ya daga hannu fa wahadallah ya kadaita Allah da siffofin da ake kadaita Allah da shi kamar la illallah wa kabbarahu ya girmama Allah kamar Allahu akbar wa qala sai ce la illallah wahdahu la sharika babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya lahul mulk mulki nasa ne wa lahul hamd godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma akan komai da komai Allah mai iko ne la ilaha illallah wahda ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai an jaza wa'ada wanda Allah ta'ala a ko ko'ina alkawari yana cika alkawarinsa yana wazar da shi Allah baya kari alkawari wa nasara abuda kuma ya taimaki bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan da ya turo da suka bukaci taimakonsa kuma zai taimaki duk wani bawa na kware a lokacin da ya nemi taimakonsa wa hazamal ahzaba wahada kuma shi kadai Allah ya rusa dukkan rundunonin abokanan gaba sun mada'a bai na zalika sai yin halitta yi addu'a in ya karanta wannan addu'a la ilaha illallah wahada hula sharika la lahul mulku wa laulan duwa la kulli shayin kadir la ilaha illallah wahada an jaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al'azab wa'ada sai ya yi addu'a ta bukata du'aul haja kenan sai kuma ya kara wannan addu'a sai ya kara du'aul haja sai ya kara wannan addu'a zai addu'an nan sau uku a tsakanin ukun a wurare guda biyu da ke tsakani kuma sai addu'o'i na bukatun lahira da duniya mafhum tayyib thumma da'a baina zalika shi da sai addu'a tsakanin wannan kana misla hadha thalatha marrat yana yin wannan sauku addu'ar sauku uku yake amma tsakanin na farko da na biyu akwai addu'a ta bukata tsakanin na biyu da na uku akwai addu'a ta bukata mafhum tayyib sai ce al hadith hadisi malaman hadisi suka ce al hadith yana nufin hadisin bai kare ba an kawo maka kadai muhallu shahid ne wurin da yake da alaƙa da babin da aka bude amma an yanke tsawon hadisi din Wafihi daga ciki fa fa'ala alal marwa kama fa'ala alas safa sai ya aikata akan marwa kwatankwacin abin da ya aikata akan safa yadda muka yi na haka za addu'ar sa uku a can ma a kalli ka'aba daga hannu tsakanin addu'an farko da na biyu ayi addu'a ta bukata na biyu da na uku ayi addu'a ta me ta bukata mafhum tayyib insha Allah babi na 119 الدعاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

addu'a da ake yi ranar arafa ranar arafa shi ne ranar tara ga watan zulhijja yanzu muna jimadar ula 22 ga wata ko abin da ya kama da haka tsakaninmu da wannan rana kaga mu kammala waɗannan kwanaki kamar kwana bakwai ko takwas sai a yi jimada a saniya sai rajab sai sha'aban sai ramadan sai shawwal sai zulqa'ada sai zulhijja to a zulhijja ranar tara ga wata shine ranar arafa akwai hadisai da dama da sun inganta ba sai mun maimaita su a ba da suke bayyana falala na arfa cewa ita ce mafi alkhairin rana da rana ke fitowa a cikinta ita ce ranar da babu wata rana a duniya da Allah yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna irin wannan rana din kuma shi arafa abu biyu ne akwai arafa wuri akwai arafa lokaci shi arafa wuri shine wurin tsayuwan arfa da ke ainihin biladul haramai ko ka ce kasar saudiya da ake tsayuwan arfa to wannan shine arafa wuri sai kuma akwai arafa lokaci arafa lokaci ran tara ga zulhijja duk inda kake a duniya ranar arfa ne so kaga ko baka je aikin hajji ba baka samu wurin arfa ba amma ka samu wunin arafa akwai bambanci tsakanin wurin arafa da kuma wunin arafa wuri na arafa shine mai aikin hajji da ke wurin wunin arafa kuma ko kana najeriya ko kana saudiya ko kana amerika ko kana ingila ko kana qatar ko kana china ko kana australia ko new zealand ko ina kake wannan ta daga zulhijjar ka samu shi wunin arafa daga fitowar rana ya fara har faduwar ranansa tun daga ba bayan gari ya waye ka shiga cikin wunin mafhum tayyib to haka ha lokacin da rana ta faɗi kana cikin wurin so mu kiyaye ko da ba mu je aikin hajji ba to kar mu yi asarar shi wunin arafa ɗin saboda abu biyu ne wuri da wuni to in ba mu samu wurin ba to kar mu yi asarar wunin musamman kuma Allah ta'ala a cikin sunna sai keɓance yadda ya keɓance wanda yake wurin da ibada wanda bai je bayi da shi kai da kake mazaunin gina kuma kana da damar ibada da bayi da shi shine yin azumin nafila shi mai tsayuwa a filin arfa ba a sunnanta mar azumin nafila ba kaga ya fi ka ribar wurin amma kai ka samu ribar mai ibadar azumin da shi bai same ta shi yasa dan addini baya barin mutum shawara ki in aka hana ka wata ni'ima kuma sai a baka wata ni'ima mafhum tayyib so zaka in ka rasa wurin sai ka samu wunin kuma kai ibada a wunin za ka wuni ne mai alkhairi babu wani wunin da ya kai shi alkhairi da kuma ake karban addu'a a duniya babu wunin da ya kai wannan Allah ta'ala shi samu wanye lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya maimaita mana shi ninkin ba ninki don haka khairun du'a mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arafa khairun du'a du'a yau arafa mafi alherin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ranar arafa sahabin da ya ruwaito hadithin nan shine abdullahi bin amru bin al radiyallahu anhu yana cikin sayi muslim hadithi na 3585 cewa mafi alherin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta ranar arafa. wa khairu ma qultu ana biyu na min qabli mafi alherin abin da na faɗa ni kuma da annabawan da suka rigaye ni in ji fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ga wanda yake filin arfa da wanda bai samu zuwa filin arfa ba ranar arfa ana so mu ta maimaitawa wannan babu addu'ar da ya kai shi kuma wannan du'aul haja ne ko du'aul ibada zai zama du'aul ibada ne ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya mulki nasa ne godiya da yabo nasa ne akan komai da komai Allah mai iko ne wannan du'a addu'a ce ta ibada Mafu, so wannan yana da kyau mu kiyaye kuma mu yi ta maimaitawa a wunin arfa insha Allah ta'ala za mu fashi lada ninkin baninki musamman fiye ce shi da duk annabawan da suka rigaye shi babu addu'ar da suke a wurin da ya kai wannan kagaran da ka samu ikon yin ta ai kayi koyi da annabawan Allah ne mafu tayyib na babi na 120 الذكر عند المشعر الحرام ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى عدى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس الذكر عند المشعر الحرام ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى عاد المشعر مشعر الحرام حتى أتى المشعر الحرام حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فاستقبل القبلة فدعاه وكبره فدعاه وكبره zikir indal mash'aril haram ambaton Allah da ake a wurin mash'arul haram asalin mash'arul haram wuri ne amma yana da dutse da ya shahara da shi ana yin wannan addu'a ne kuma bayan an sauko daga tsayuwan arafa yawancin an ce tsayuwan arfa ba dole ne a filin arafa ba sai an tsaya ba ana iya zama an gaji za ka iya tashi ka tsaya ka yi addu'a ka yi karatun ƙur'ani ka ambaci Allah in ka gaji za ka iya zama in gajiya ta zanta za ka iya kishin gida sannan kuma dukkan filin arfa-arfa ne ba sai ya zama yadda mutane suke ba sai an tafi kan dutsen arfa an hau an yi ta kokuwa don wani lokaci abin da ke faranmu shi ne wani yaje sai ga wani farar fata wargila ko daga pakistan yake ko daga bangladesh ko daga wata ƙasa afghanistan in akwai yan ƙasa su yi haƙuri misali ne to daga ya ga fari ya yi abu sai ɗauka hakan ibada ne wasu kuma daga cikin a wuraren su akwai jahilci ma fiye da namu har ga Allah wasu wuraren su zaka in mutum da aikin haji ya nemi ilimi yayi da ilimi ba kawai ya je daga mai mutane suke yi yayi ba ana kacaniya dewa wasu ba kowa yake da dauriyar yi abu da ilimi ba so mu dage mu yi karatu gabanin hajji don mu samu riba mai girma Mafu tayyib don haka al haram ana tsayan an gangaro a wurin arafa ranar tara ga wata aka gangaro akan zo musdalifa a yi me a kwana son samu in yayu ana azhar da al'asar arfa sai a gangaro musdalifa sai a yi magariba da isha jam'u ta akhir saboda ana isowa sha ɗaya na dare sha biyu na dare babu laifin an yi jam'u ta akhir in lokacin sallah zai fita baka iso ba kuma sai ka yi sallah akan hanya to in aka zo muzdalifa ana so a kwanta a yi bacci don washe gari goma ga wata akwai ibadu da yawa akwai jifan jamra al'aqaba akwai dawaful ifada akwai sa'ayul ah, hajji sannan kuma akwai yanka da ake yi sannan kuma akwai aski waɗannan ibadu ne masu yawa kusan duk rana ɗaya ake yin su so yasa daga kazo sai ka huta in gari ya waye bayan asuba to ana so mutum ya dan matsa gaba sai ya je wajen almasharul haram sai ya yi ta ambaton Allah wannan ne babin kuma almasharul haram ya zo a Kur'ani a wace aya laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afafftum min فاذكر الله indal mash'aril الحرام واذكروه kama هداكم wannan zai zama bakar kenan aya ta nawa 198 ko insha Allah na don haka wannan hadisi shi ma na Jabir bin Abdullah ne radiyallahu anhu yana cikin sahih Muslim ya maimaita hadisin ya zo dai na farko da fada hadisi na 1218 kuma ya maimaita shi don haka fiyayyen hakiba salam rakibal kasuwa sai haukan alkasuwa wace dabba ce kasuwa taguwarsa ita ce kasuwa taguwarsa akwai dabbobi da ya aiki da su akwai alkasuwa lokacin da aka yi isra'i da shi kuma ya hawace alburak alburak da alburak ya yi daren isra'i da miraji shi dabbobin da ya hau yawanci suna da sunaye irin nasu to ya hau alburak mafhum tayyib don haka raqibal qaswa hatta a can al haram fastaqbala al qibla da zo wajen sai ya fuskanci al ba wai dutse ya kalla addu'a ba al ya fuskanta fada'a sai ya kira Allah da addu'a wa kabbarahu ya girmama shi Allahu akbar Allahu akbar wa halalahu yayi kuma tahlili wa Allah shine me menene halalahu na'am la haula wala kota illa billah nan saboda wa wahadahu sai dauki la ilaha illallah inda ba a kira da karshen ba za ka fassara shi da amma da a kira to sai ka bar wahadahu shine la ilaha illallah mafhum tayyib falam ya bi gushe ba waqifan yana tsaye hatta a fara jiddan har gari ya waye sosai amma fadafa sai ya bar wurin ya gangara don yin jifa kabla an tatlu a shamsu gaban na tafi da sai fara matsawa gaba so wannan tsayawa a wurin yana da muhimmanci an samu dama in mutum bai samu ba sai ya tsaya a filin musdalifa ya yi ta ambaton Allah ha lokacin da zai wuce don yin jifa insha Allah wallahu ta'ala a'lam babi na 121 يكفر كل inda wani jimar عند kulli hasalat ثم يتقدم ويقف يدعو مستقبل القبلة رافعا يديه بعد الجمرة الأولى والثانية أما جمرة العقبة أما جمرة العقبة فيرميها ويكبر عند كل حصاد وينصرف ولا يقف عندها التكبير عند رمي الجمار التكبير مع كل حصاد مع كل حصاد يكبر كل ما رمى بحصاد يكبر كل ما رمى بحصاد عند الجمال الثلاثة عند الجمال ثلاثة ثم يتقدم يتقدم ويقف ويقف يدعو مستقبل القبلة يدعو مستقبل القبلة رافعا يديه بعد الجمرة الأولى والثانية أما جمرة العقبة أما جمرة العقبة فيرميها فيرميها ويكبر عند كل حصاة ويكبر عند كل حصاة وينصرف ولا يقف عندها وينصرف ولا يقف عندها التكبير عند رمي الجمار مع كل حصاة كبر da أكي yayin جيفا الجمار جيفا tsakuwa da أكي kuma ana ambaton Allah yayin jefa kowanne ranar farko goma ga wata wurare na ake jifa wuri ɗaya ne ita ce jamra ta ƙarshe al'aƙaba ba a jifan na farko da na biyu sai an je na me na ƙarshe amma kwana na sha ɗaya ana jifan duka uku ne kwana na sha biyu ana jifan dukka uku ne liman ta'ajjala liman ta'akhara kuma kwana na uku ma ana jifan dukka goma sha duka guda uku ne kowanne a wurinta ana jifa da tsakuwa guda bakwai ne kagaran farko sai ka yi goma ga wata guda bakwai rana na biyu tsakuwa bakwai bakwai bakwai zai baka ashirin da daya ranar goma sha biyu ga wata bakwai bakwai bakwai zai baka ashirin da daya in ka tafi ranar yayi in ka yi ta akhiri za ka ƙara kwana na sha uku nan ma akwai jifa bakwai bakwai bakwai ya zama nawa ya zama ashirin da ɗaya mafu tsayi kana da iko ka yi wannan in mutum ya samu dama in ya kwana uku ya fi falala amma in ya tafi a kwana goma sha biyu kuma bai laifi ba amma ƙara kwana ɗaya kuma ya fi falala mafu tsayi na baya ga wannan a wurin jifa ɗin sai ce yukabbiru yana kabbara kullama rama bi hasatin indal jimar duk lokacin da aka jefa tsakuwa kwaya daya sai a ce Allahu akibar Allahu akibar Allahu akbar kaga ran goma ga wata kabbara bakwai ranar sha ɗaya ga wata bakwai bakwai bakwai ɗaya ga bakwai nincin takwas. rana goma sha biyu bakwai bakwai ashirin da daya, ga ashirin da daya ga ashirin da takwas ya zama nawa arba'in da tara arba'in da tara ga wanda ya tafi wanda ya kara kwana ya kara ashirin da daya ga arba'in da tara ga ashirin da ya zama nawa ya zama saba'in so kenan za ka yi kabbara daidai guda saba'in har ma idan ka jefa wani bai shiga ba sai fadi a waje to za ka maimaita to kaga in ka maimaita ka yi kabbaran wanda bai shiga ba ka yi kabbaran wanda ya shiga ka dace kaga sai ka samu wani dan gyara kuma a tun da duk ibadar da aka yi niyya ko da ba a same ta ba aka maimaita Allah yana bada lada mafhum tayyib don haka zai yi jifa din sun mai taqaddam zai yi jifan jamra guda uku sun mai taqaddam sai ya je gaba wa yakifu sai ya tsaya yad'u zai addu'a mustaqbil al-qibla ya fuskanci al-qibla rafi'an yadayhi yana mai daga hannu ba'dal jamra al-ula bayan jifan jamra ta farko da jamra ta biyu duka zai daga hannu ya addu'a in ka jefi ta farko bakwai sai ka ɗan matsa gaba sai ka daga hannu ka kalli ka ba kai addu'a in ka jefi ta biyu ma guda bakwai sai ka matsa gaba kai addu'a in kai ta uku ba a tsayawa ya addu'a daga kayi sai ka yi ne sai ka wuce amma ka ga wasu tsaya suna addu'a mai yiwa rashin sani ne to kar mu yi koyi kawai da abin da aka yi sai da dalili kuma duk da da ibn hajar rahimahullahu ta'ala karkashin wannan hadisi din a cikin fathul bari a sharha nasa a mujalladi na uku namba na 800 da namba na 581 zuwa 82 ya kawo wasu asar da dama wasu na da alaka da isra'iliyar cewa jifa din yana da alaka da jifan shaidan wannan kiransa da cewa jifan shaidan din a magana mafi inganci ba abu ne da ya zama tabbatacce a cikin hadisai ingantattu ba amma an same shi a rubuce a takardu da yawa wannan yana za ga wasu mutane sukan zo da ƙiyayya ta shaidan wanda ƙin shaidan ibada ne ai dama inna shaidana lakum aduun fattakhiduhu aduwa ba yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir suratul fatir ayatan nawa aya ta shida so kiyayye shedan ibada ne ka ƙi shedan bautar Allah ne shi yasa mu makiyayen shedan ne kuma muna tinkaho da kiyayya ba shedan don Allah ya ce mu rike shi a matsayin abokin gaba don shi yana gaba da mu shi fa shedan tun daga aihuwan jariri in ya fito duniya yake rankwashinsa sa ka duba dai abin tausayi yaro ana haifansa shedan zai bar kutufo kwab zai buge shi to kuma throughout rayuwa ba a rabuwa da shi har a koma zuwa ga Allah to amma abin da ya tabbata ba ya tabbata a nasi ne ingantacciya shaidan ake jiya ba kawai jifa ne da ake don ambaton Allah cewa jifan shedan ne ana so a samu tsakuwar da doce kan yatsa ba za a ga wasu kan wasu kasashe wasu mun har 'yan kasar mu Najeriya mutum sai dauko duwatsu manya wai zai maganin shedan mutum sai ya zo kusa ya sabuwar da ita in ya daka wallahi wasu har ashar suke a wurin saboda tsabar kiyayya da shaidar kwaye wani dan wajen asian da wannan aikin hajjin da ya wuce ya zo ya fi shi guda bakwai din nan ya tsaya ya tsaya ya ga wani yayin da roba da duwatsu sake dauka ya kara ya yi bakar magana ba na jin yaren amma kasan shi ta bakar magana ko ba ka jin yare sai ka ga alamar cewa ita ake yi da bakar magana da azaba yanzu ba ka jina sai gaji Allah ce dama alaikim rabbuhum bi zambihim wallahi ko ba ka jin larabci ga san akwai magana dama kaji dama ai ba sai an fassara baka ba kai directly ka san abin ya fassara kansa dama alaikim rabbuhum bi zambihim fasawwa to ba mu jin yaran amma dai daga kaga fiskarsa da bakaken maganganun da yake da fushin da ke tare da shi kai ka san dan ya dare na cutar da shi kuma ya samu damar ramawa shi yake gaba <laughs> ya dade yana cutar da shi kuma yau Allah ba shi gaba da zai huce sadaka da yazo sai yake ta hucewa na taba shi na dan masa magana da lalacin tutar da shi bai fahimta na maturanci bai fahimta na markwatance da hausa ban iya maganganun kurabe balle ya gane ba haka da ina gaya na ɗan roƙe shi na ce a ɗan yi gaba tukuna can sai mun haka ya shafa su ya wuce na ce kuma ya yi sa'a so da yawa sukan je an ce jifan shaidan sukan je da niyyar su huce da haka mutum sai ɗauki duk gaba ta shaidan wanda gaba da shaidan gibada ce amma an munje je kar mu wuce gona da iri abinda nasu ya faɗa shi ne an ce jifa da ake don ambaton Allah shi ne abin da ya fi tabbata don haka kaga ko a nan babin abin da malam ya kawo kenan don haka sai a yi ji addu'a a ta farko ta biyu ta uku wa amma jamra fayar miha ta uku zai jefe ta kabbiru inda kulli hasatin zai kabbara lokacin jefa ta tsakowa Allahu akbar in an jefa tsakowa Allahu akbar sai an yi sau bakwai fayan sarifu sai kawai ya tafi wala ya kifu ha ba zai tsaya a wannan wurin ba da haka ana addu'a na farko da na biyu a na uku ba a ne ba a addu'a mafu tayyib na babi na 122 du'a ta'ajjubi wal amr as Allah, subhanallah الله أكبر دعاء Du'a'u ta'ajjub سبحان الله الله da ake yin an ga abu na mamaki da kuma dukkan wani al'amari da yake mai faranta maka rai in abu ya burge ka baka cewa wow yanzu kan ce wow to mu ba haka a karantar da mu ba ana iya cewa subhanallah ba ba magana ga cewa wow subhanallah ko allahu akbar ko sha Allah tabarakallah amma wow din nan ba namu bane in kana wow ko da dai mun yi sabani akan akwai zunubi ko babu ni da kai mun yi tarayya cewa kuma babu lada a cin cewa wow haka in boko w o w wow wow ya burge su ko a tura maka ɗan imoci haka na mamaki ko sai a turo maka to mu a ka'ida akwai abin da shari'a ta karantar da mu addinin musulunci akwai civilization a ciki complete civilization ne a musulunci complete civilization so da aka koma iya da tsari da aka kaga abin mamaki ko bai faranta maka rai inda mamaki kace subhanallah wala kace Allahu akbar ana son mu rika yin wannan mafu don haka subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wannan asali hadisi ne na ummu salma radiyallahu anha ya zo ta hanyoyi da dama iya cikin aljami a sahi na al bukhari rahmatullahi alai a hadisi na 155 cewa da khala alai hannabi sallallahu za ta laila fiyayyen halitta ya shigo wajen ummu salma wata a wani dare sai ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah sai ce ma za unzila laila me aka sauka a daren nan sai ce an buɗe abin da ke tsakaninmu da mai ya juju wa majuju yana magana sai ke cewa rubba ya fi duniya ari ya fi ashira sau da dama kana iya gama ci a nan duniya kaman tana da tufafi amma a lahira kuma tsirara take abinda wanda ke bayyana mana shine matan da ba su rika jikinsu ko kuma waɗanda suka sa tufafin amma tufafin bai rufe abin da ake so a rufe ba tufafin mace bai zama yana da kamala a shari'a daga cikin muhimman siffofinsa shine sai ya zama baya nuna shef na jikinta shef ɗin jikin mace kada ya zama ana iya ganinsa daga ciki inda shef yana bayyanuwa ko ana ga fatarta to ko ta sanya tufafi ba ta saka ba dukkan dufar da ke nuna shek ɗin halittar mace a gani daga waje daga in ta fiskanci mutum ko in ta juya baya a ga alaman halittar ta to sifar dressing ɗin bai yi ba so shi ne rubba kasi ya fi duniya ƙari ya fi al'ashira ko da an sa tufafin bai rufe abinda ake so a rufe ba ke sa mu kiyaye wannan yara kuma tun suna ƙanana mata ake sanya musu kaya na kamala yarinya shekarar ta biyar shida bakwai a koya mata rufe jiki da kaya na kamala in za ta fita ice in yana danye ne ake lankwasa shi in ya bushe lankwasa shi yana da tsananin wahala so dole mu kiyaye tarbiyyar ƴaƴanmu kuma kai mai aure ka auri mai sanya kaya na kamala karka yadda ka sanya matar da ke sa kayan da bata da kamala wannan kuskure ne mai girma mu rika kula da mata na kamala even though duk muhimmancin kayan kamala kuma muhimmancinsa bai kai muhimmancin kyan halayenta ba amma kuma shi ma wajibi ne mafu ya sa mu duba hijabul mar'atul muslima na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah iya da muhimmanci a rika sa mata suna sa kaya na kamala ƴaƴan da muke haihuwa kannan mu da suke gaba gare mu iyalan da muke aure duk waɗannan abubuwa babu sauki a shari'a kuma shari'a fa babba ta yi sauki ba wai a ce ran da ake biki kuma a ce mace za ta sanya kaya na gaye shari'a ba ta yi sauki ba ko a ranar biki ne na mace ko ranar hafla take ko wani abu ake wajibi ne da sanya haya na kamala ko graduation ceremony ne na diploma hnd ne degree ne msc ne phd ne a law school ta yi a kaza ne kowanne sai an sanya wannan kaya na kamala babu ranar da ake wani musulunci a ce off ne yau shi musulunci full time ne babu part time babu visiting islam kuma in za a yi dole a yi shi ne 100 bisa 100 haka ake yi so mu kiyaye ya zama mata kaya na kamala suke sa a dukkan bukukuwa da taruka da suke zuwa wannan iya da matukar muhimmanci kuma in sabon Allah fa aka yi shi a biki na graduation ko na aure yayyawa wannan sabon Allah shi yake kora albarkan aure sabon Allah yana kora albarkan aure mu kiyaye kika ba ga yanzu yawanci aure da dama da aka yi sabon Allah bai cika nagarta ba wani auren aka yi shi fa baya wata wata uku ya lalace wani wata shida wani shekara da shikenan an gama takurin kusa ya mutu abin sa me abin sha'awa a ciki babu abu saboda me saboda waɗannan sabon Allah duk albarkar an kore wasu ma za a je taron ka ga mace da tsiraicin ta fito har baban ta zo yana rawa da ita a wurin taro sai ka ga mutum inna lillahi Allah wadannan kai lalace wallahi wani abun za ka gani kai kake gani amma kai kake jin kunya wani za a ga ya kai shekara saba'in tamanin amma ya zo bikin ƙasa wai yana rawa yana girgijewa wai shi ana rawa da shi Allah waɗanda aka yi lalace Allah ya ji kan haruna uji ya ce wai in an girma a san an girma don Allah a rinka tunani me haka ɗan shekara saba'in da rawa ai ko filin kiyama muka je ai ba a rawa me hada ɗan shekara saba'in da me mutum yake nema ɗan shekara tamanin yana rawa yana girgijiya kuma wai a gaban wai sirkinsa a gaban sirkinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi samu wange lafiya Allah shi samu wange lafiya shi yasa subhanallah ana yi ne don mamaki ga subhanallazi asra bi abdihi laylan kaga litta'ajjub ne da kuma abu ne na farin ciki sai kuma Allahu akubar ana yin Allahu akubar wannan hadisi ne a Bukhari hadisi na 1741 shi ma yana da hanyoyi da dama kaga ba sai ci Allahu akubar duk abin mamaki ana Allahu akubar a cikin sa ina ga anan zamu dakata lokaci yayi insha Allahu ta'ala zamu tashi a kan darasi na 39 kamar da na faɗa zan yi kokari dai ya zama in Allah ya kaddara na kammala na jiyo akwai karatu Allah ta'ala ya kaddara ina fatan haka